الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء أبدع ما خلق وأحكم ما شرع وأعطى كل نفس هداها نحمده حمدا كثيرا لا يتناهى ونشكره على نعم تفضل بها وأعطاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل البرية وأزكاها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الناس فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها فاعرفوا حدود الله فاعرفوا حدود الله وأحكامه واعلموا بما تقتضيه شريعته الكاملة ألا وإن مما أحكمه الله شرعا وتنظيما ذلك النكاح الذي جعله الله صلة بين بني آدم وسببا للقربى بينهم ورتب لعقده وفسخه أحكاما معلومة وحدودا معروفة فهو عقد عظيم خطير يترتب عليه من أحكام الله, من أحكام الله شيء كثير ويترتب عليه النسب والإرث والمحرمية والنفقات والمحرمية والنفقات وغيرها فمن ثم اعتنى الشرع اعتنى الشرع به اعتناء عظيما بالغا فجعل له شروطا وحرمات ونحن نذكر منها شيئا قليلا من ذلك فمن شروط عقد النكاح أن يكون بولي بالغ آقل يعرف الكفء من الناس ومصالح النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها لا بطريق الأصالة ولا بطريق الوكالة والولي هو العاصف وأحق الناس, بال وأحق الناس بالولاية أقربهم ولا ولاية لمن يدلي بالأم فقط كأبي الأم والخال والأخ من الأم لأن الولاية في النكاح للعصبة فقط ويجب على الولي أن يتقي الله وأن يراعي مصلحة المرأة ويزوجها من هو كفء لها دينا وخلقا إذا رضيته ولا يحل له أن يمنعها من الكفء فإن فعل فقد عصى الله ورسوله وسقطت ولايته وسقطت ولايته عليها ويزوجها غيره من أوليائها ومن شروط عقد النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة فلا يجوز أن تزوج, أن تزوج المرأة بغير رضاها سواء كانت بكرا أم ثيبا وسواء كان الذي يريد أن يزوجها أباها أو غيره لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن وفي رواية لمسلم والبكر يستأمرها أبوها وقد كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون لا بأس أن يجبر الأب بنته البكر ولكن هذا القول ضعيف لأنه يخالف الحديث ولأنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة غالبا ولأن كثيرا من الناس قد يجبر ابنته لمصلحة نفسه ولأنه إذا كان لا يملك أن يجبرها على بيع أقل شيء من مالها فكيف يملك أن يجبر فكيف فكيف يملك أن يجبرها على بذل نفسها لمن لا تهواه ولا ترضاه إذا فلا بد من رضا المرأة بكرا كانت أم ثيبا ولكن لو فرضنا أنها رغبت الزواج بشخص رغبت الزواج بشخص لا يرضى لا يرضى دينه فإنه يجب أن تمنع منه ومن شروط النكاح أن تكون أن تكون الزوجة والزوج خاليين من الموانع فلا يصح النكاح في حال يحرم العقد فيها فلا يصح من محرم بحج أو أمرة ولا على المحرمة بحج أو أمرة ولا يصح النكاح والمرأة في عدة من غيره ولذلك لا يجوز للرجل أن يخاطب أن يخطب المرأة المعتدة من غيرها ناهيك عن المرأة التي في عصمة رجل آخر قال جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ومن اهتمام الشرع ومن اهتمام الشارع بأخذ النكاح أن رتب للخروج منه حدودا لا بد منها فإذا أراد الرجل طلاق امرأته فليصبر وليتأن لعل الله أن يغير الأمور والأحوال وربما غير البغض بغض محبة لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذا كان لا بد من الطلاق فليطلقها الوجه الشرعي وهو أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه إلا إن, إلا إن تبين حملها فإن طلقها وهي حائض فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهو في ذلك لا يجامعها ثم ليطلقها بعد ذلك إن شاء ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وإياكم والحمق في الطلاق فلا تطلقوا فلا تطلقوا أكثر من واحدة ولا تطلقوا اثنتين ولا تطلقوا ثلاثة فإن ذلك خلاف الشرع وإنه ليجب على الذين يكتبون الطلاق أن يكون عندهم علم من الشرع وأن يتمشوا في كتابة الطلاق على الوجه الشرعي ويرشد الناس إلى ذلك وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا له فيه رجعة فإنه يجب أن تبقى المرأة في بيته حتى تنتهي عدتها ولها أن تتزين له وأن تكلمه وأن لا تحتجب منه لأنها في حكم الزوجات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ينقوى مسلمي مجيس أوران الله جل وعلا كما يندي أمر شيمو جنس أورانسا أتشن لتافن سمي جرمة كما يمنع القور الخيري مي جرمة دلا دامي يوى da kuma tsira da samun rabauta a duniya da lahira yayin da muka samu takawa yayin da muka ji tsoronsa sannan mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya farlanta mana ayyuka na farilla ya sanya mana iyakoki waɗanda ya hana mu ketare su don haka wajibi ne mu san iyakokin Allah mu san hukunce-hukuncensa sannan mu aiki da abin da shari'arsa ta hukunta a kanmu daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya kyautata hukuncinsa ya tsara shi tsari wanda yake kyakkyawa ingantacce shine tsarin rayuwar aure wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi shine sila tsakanin 'yan adam kuma shine dalilin samun wato kusanci da dangantaka tsakaninsu kuma ya sanya abubuwa da suke biyo baya yayin da aka kulla shi na hukunce-hukunce waɗanda suke sanannu da iyakoki na shari'a mu'amala ce mai girma wadda take Allah maɗaukakin sarki ya sanya hukunce-hukunce da suke biyo bayanta. Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana ya sanya ana kulla shi da kalmar Allah, ana ɗora shi da alkawarin a bisa alkawarin Allah. Nasaba tana tabbata da aure, haka gado, haka hukuncin muharramiya, cewa mace ta zamanto muharrama ga wannan miji, wannan yana tabbata ta hanyar aure. haka zalika wajabcin ɗaukan nauyi na ciyarwa da tufatarwa da bayar da matsuguni duk wannan yana daga cikin abubuwan da suke biyo baya yayin da aure ya tabbata domin haka ne shari'a ta ba da muhimmanci a kansa aka sanya masa sharuɗa da iyakoki wanda bai halatta a ƙetare su ba kaɗan daga ciki waɗanda za mu iya ambata a daidai wannan ɗan gajeren lokaci Shi ne cewar shi aure Allah maɗaukakin sarki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewar babu aure sai da waliyi waliyi wajibi ne ya zamanto baligi wanda yake kuma mai hankali ya san wanda ya dace da ya zamanto shi ne daidai da tsara da wanda ya cancanci auren abarwalicinsa kuma ya san irin abubuwa da suke inganta rayuwar aure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu aure sai da waliyi Don haka mace ba za ta aurar da kanta ba ba za ta aurar da waninta ba ko a ƙashin kanta ko kuma ta hanyar wani ya wakilta ta ta aurar Aisha radiyallahu anha ga matsayinta ga iliminta ga irin yadda take a cikin al'ummar musulmi da kuma a cikin tarihin musulunci ‘ya'yan ‘yan uwanta wanda suka taso a ɗakinta idan suka kai aure aisha sai dai ta wakilta wani ya aurar da su ba ta aurar da su da kanta wanda ya fi kowa cancantar walicci shi ne wanda ya fi kusanci da abar walicci. babu wanda yake babu walicci ga wanda dangantakarsa da abar walincin ta hanyar uwa ne kamar wato kaka ta wajen uwa da ɗan uwan uwa da kuma ɗan uwa wanda yake uwa ɗaya kawai uba kowa da nasa domin shi haƙƙin walici haƙƙi ne na asibai wanda suke dangantaka ta hanyar uba wajibi ne akan waliyi ya ji tsoron Allah ya kiyaye maslahar mace ya aurar da ita daga wanda yake shine tsaranta ya dace da ita daidai da ita a wajen addini da kuma ɗabi'a idan ta amince da shi wanda yake yake sako-sako ba shi da rikon addini ba ba ne ba tsara ba ne ga mace mai riko da addini don haka wannan shi ne abin dubawa wajen walici wato kafa'a daidaituwa da tsaranta tana tabbata ne ta hanyar addini da hali baya halatta ga waliyi ya hana mace ta auri wanda yake tsaranta ne daidai ita ne idan ya aikata haka ya saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma walicinsa ya faɗi walici zai koma wajen wani wanda yake ba zai cuci mace ba ya hana ta aure yayin da ya zamanto ta samu daidai wanda take so kuma ya cika dukkan sharaɗai na kafa'a daga cikin sharaɗan ɗaura aure akwai yardar mace idan ta zamanto baliga ce baya halatta a aurar a aurar da mace ba tare da yardarta ba da amincewarta ko da budurwa ce ko bazawara kuma wanda zai aurar da ita din ko mahaifinta ne ko sa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mace wadda take wadda take budurwa ubanta zai nemi izininta wal bikru yasta'miruha abuha wannan ya nuna mana raunin raunin maganar waɗansu da daga cikin malamai da sukan ce mace idan ta zamanto budurwa ko da ta mallaki hankalinta wato uba yana da daban ya tilasta ta kanta ya aure to wannan akwai abubuwa da dama na barna da za su iya biyo bayan wannan domin da yawa daga cikin mutane sukan tilasta ma 'ya'yansu mata su yi aure domin maslahar kansu da ba don maslahar yarinyar ba idan mutum ba shi da ikon ya tilasta ma mace ta sayar da wani abin da ta mallaka komai kankantarsa na dukiyarta to yaya zai sami ikon ya tilasta ta akan ta bayar da kanta ga wanda ba ta kauna ba ta yarda ta yi rayuwa tare da shi don haka dole ne sai an binciki wato yardar mace kafin a ɗaura mata aure amma da za a ta zo da wani wanda take son aurensa wanda addininsa ba yardaje ba ne ba a amince ma addininsa ba to wajibi ne a hana ta saboda abin da yasa aka sanya walici kenan domin kada raunin hankali ya sanya ta ta abin da yake zai cuce ta addininta da duniya da rayuwarta daga sharuɗan aure wajibi ne ya zamanto ma'aurata suna cikin halin da za a iya neman auren da za a iya ɗaura musu aure baya halatta a ɗaura ma mutum aure alhali yana cikin ihrami da hajji ko umra ko ita matar tana cikin ihrami da hajji ko umra baya halatta a ɗaura ma mace aure alhali tana cikin idda ko ta sakin aure ko idda ta kaba ballantana kuma a ɗaura aure akan aure mace tana gidan mijinta amma ta fito ta zo ta nemi manema kuma saboda rashin addini har a samu wani ya zo ya ce zai aure ta neman ta ma bai halatta ba ballantana a ce za a ɗaura aure a kanta yana daga cikin muhimmancin da shari'a ta bayar ga sha'anin aure kan cewa ba a fita daga cikinsa sai an bi waɗansu ƙa'idodi wanda shi ma babi guda ne da shari'a ta rattaba hukunce-hukunce a kansa shine babin saki ba kawai ana aure ana warware aure bane kamar yadda mutum zai cire rigarsa ya ajiye haka zai cire matarsa ya ajiye ta ba haka shari'ar musulunci ta zo da shi ba wajibi ne idan mutum yana idan namiji na farko dai an sanya saki a hannun namiji baya hannun mace saki baya komawa hannun mace sai a halaye sai a halaye wanda iyakantattu ne da shari'a suka bayyana dalilin da ya sa aka sanya saki a hannun namiji saboda dukkan wani taro dole a samu jagora shine jagoran gida kuma shari'a ta amince da rinjayen hankalinsa da rinjayen tunaninsa to don haka wajibi ne kafin mutum ya ce zai yi saki ya yi haƙuri ya yi taka tsantsan ya yi sannu-sannu la'alla Allah maɗaukakin sarki zai canza halin da ake ciki ya musanya al'amura wani lokaci ma da yawa Allah ya maya musanya kiyayya ta koma soyayya domin zukata a hannun Allah suke yana juya su yanda ya so Allah ta'ala ya ce fa in fa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allah fihi khairan kathira idan kun ki matayanku to ku sani da zai iya yiwuwa da yawa wato kuna kin wani abu amma Allah ya sanya alheri mai yawa a cikinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mumini ya kyamaci ya tsani mumina idan ya ki wani hali nata zai yarda da wani hali kada mumina ta ki ko ta kyamaci mumini in ta ki wani hali nasa zai za ta so wani hali nasa shi ya sa Allah ya ce a cikin alkur'ani ya ce walatan saul fadla ku? kada ku manta wato alheri da ya kasance tsakaninku idan labudda sai an yi saki to saki yana da ka'idodi na shari'a na farko saki dole ya zamanto saki ɗaya kuma in ya tashi sakin matar ta zamanto ko dai tana da ciki ko kuma tana cikin tsarki wanda bai sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba baya halatta mutum ya saki matarsa tana cikin al'ada ba kuma ya halatta ya sake ta a cikin tsarki wanda yake ya sadu da ita don haka kaga ba wato ba shari'a bace mutum ya ce zai iya saki duk lokacin da ya ga dama domin sai ya kiyaye wannan sai dai kawai idan ya zamanto cikinta ya bayyana to babu laifi mutum zai iya sakin matarsa cikin saki a cikin ciki amma idan ya sake ta a cikin haila to wajibi ne ya dawo da ita sannan in ya dawo da ita ya kyale ta ta gama wannan al'adar sannan ta sake wata al'adar sannan ta yi tsarki kuma a cikin wannan ba tare da ya sadu da ita ba to sannan daga baya in yana so zai iya sakin nata wanda ya saki mace a cikin al'adarta ya saba ma Allah domin kamar yadda ya zo a cikin sahihain Abdullahi bin Umar ya saki matarsa tana cikin al'ada sai ya ambaci wannan sai ya gaya ma Umar sai Umar radiyallahu anhu ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsananin fushi ya kausasa magana ya sannan ya ce ka umarce shi ya dawo da ita sannan ya rike ta har sai ta yi tsarki sannan ta sake al'ada sannan ta sake tsarki in ya so daga nan ya sake ta sai ya sake ta kafin ya sadu da ita wannan ita ce iddar da Allah ya yi umarni da in za a saki mata a sake su domin farawa ta kuma ku kiyayi wauta a cikin sha'anin saki don sau da yawa za ka ga mutane suna biye ma wato zuciyarsu su saki sannan su zo suna cewa sun yi saki cikin fushi ba su san sama da ƙasa ba don haka sakinsu bai yi ba ko kuma su kawo wani uzuri wanda yake duk wato ba uzuri ba ne shi sa abdullahi bin umar da aka gaya masa akan wannan saki da ya yi a cikin haila an kirga maka wannan sakin ya ce to yaya mutum zai yi idan ya yi wauta wato wauta ce ta sa mutum zai za ta sa mutum ya ƙetare iyakar shari'a amma wannan ba zai hana afko sakin da aka yi wanda bai halatta ba kamar saki a cikin al'ada saki ne wanda ya afku saboda haka kafin mutum ya saki ya san hukunce-hukunce ya tsaya ya yi haƙuri kada ya biya ma zuciyarsa daga cikin abubuwan da yake yawan kawo ɓace-ɓacen aure da sakin da ake yin nadama a kansa shi ne mutum ya ce mutum ya gittaya ya gitta wato sharadi na saki yace in kika sake fita daga gidan nan a bakin aurenki wannan magana tana yawan zuwa kuma a zo a shiga cikin halin kakanikayi a zo a shiga cikin damuwa wanda yake mutum shi ya shi ne ya san shi ya janyo makansa akwai hanyoyi da dama da shari'a ta bayar na wato yadda idan mace ta saba ma mijinta za a ɗauki hanyoyin warwarewa wa'azi ake yi domin zama na Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zama na al'ada ba ba zama ne na sharholiya na tamore ba zama na ibada don haka dole a sa Allah a ciki sai a samu zama mai tsarki a fara da wa'azi sannan a ƙaurace sannan kuma irin wato bugu wanda shari'a ta yi izini kan a yi shi wanda aka iyakance shi da ƙa'idodi wanda ƙa'idodi ne masu tsanani da ba ma sai an kai ya zuwa ga wannan ba to sannan bayan wannan ne sannan za a nemi waɗansu alhakamani masu yin sulhu su shigo tsakani wajibi ne jama'a musan hukunce-hukuncen abin da muke yi a cikin rayuwarmu shi sha'anin aure yana daga cikin abin da muke yi a cikin rayuwarmu wanda kowannenmu ya kai wata marhala a cikin rayuwarsa zai shiga cikinsa saboda haka wajibi ne mu san hukunce-hukuncen Allah a kai domin baya halatta ga mutum ya yi abin da ba shi da sani a kansa Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kada ba kada ka bi abin da baka da ilimi a kansa da ji da gani da tunani dukkaninsu za a tambayi mutum a kansu a wajen Allah jalla wa'ala Allah maɗaukakin sarki ya mana gaman katar ya ba mu ilimin addini ya kamata lalle wajibi a koma makaranta maza da mata a san hukunce-hukunce na mu'amalat kamar yadda ake sanin hukunce-hukunce na ibadat domin dukkan wani abu wanda zami Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana shi Yahudawa da suka yi zamani da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka gansu suka ce musu hakika annabinku ya koya muku komai ya koya muku komai salmanul farisi da ya ji wannan hadisin ya ce ajal haka ne ya koya mana hatta yadda za mu yi suguno a banɗaki to wannan irin alkhairi da irin alfarma da rahama da aka yi mana abinda kawai zai sanya mu mu rasa amfani amfanuwa da wannan shine jahilcinmu da rashin kulawarmu da neman sani na haka mu tashi mu nemi sani Allah maɗaukakin sarki zai cika mana alkawarinsa na cewar zai sanya mu yi rayuwa rayuwa kyakkyawa mai sarki sannan kuma ya bamu lada lada mai yawa a wannan karo kuma muna janyo hankali na 'yan uwa musulmi ga irin har yanzu mu zamanto a faɗake akan irin abubuwa da suke faruwa na ɗaukan yara musulmi ana sa su cikin addini da ba na musulunci ba muna kira ga hukumar ga hukumomi wato kan su dage su abin da yake ya dace kada sharrace-sharrace ya ba su tsoro domin ana yin sharri wato waɗanda suke ba musulmi ba a ƙasan nan idansu ya rufe wajen dole sai sun mayar da 'ya'yan musulmi sun shiga cikin addini da ba nasu ba idan su ya rufe sun makance har kafa gidajen wato kula da marayu suke yi wanda yake ba shi da izini kuma idan hukuma ta ɗauki mataki ta rufe wannan su rinka rubuta wasiƙu zuwa ƙasashen waje suna ziga wato suna sharri ga hukumomin najeriya a kan cewar suna hana waɗanda ba musulmi ba 'yancin yin addininsu wannan sharrin ba zai kai su ko'ina ba kuma hukumomi kada su yi nawa Allah madaukakin sarki yana tare da su akan abin da suka yi na tsare adalci da tsare addinin musulunci kuma al'ummar musulmi tana tare da su hukumar 'yan sanda da hukumar hana wato fataucin yara da rashin hana fatauci da ƙananan yara da suke kokari akan wannan su ci gaba da jajircewa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara Allah ya kare su daga sharrin masharranta a kwanan nan an samu gida a cikin ɗaya daga cikin unguwannin wannan jiha wanda ana yana rike da ƙananan yara waɗanda suke kula da gidajen sun kasa bayanin ya suka samu waɗannan yara da ake cewa marayu ne sun ce daga su a Kaduna take to an yi bincike kwamishinan kula da harkokin mata da rayuwar ɗan adam ta Kaduna ta tabbatar cewa gidan bashi da rista a rijistan yin wannan aikin da suke yi amma sun zo sun tara yara waɗanda suke marayu ba su san sun cancanta musu suna kowa an ba shi sunan mai kula da wannan gidan akan cewa shine ubansa sannan da aka zo aka gane ba su da rijista ba su da haƙƙin yin abin da suke yi sai rubuta wasiƙu suke yi zuwa ƙasashen waje suna ziga kan cewar wato hukumomin Najeriya suna tafi suna matsa musu lamba akan yin abin da yake na aikin kula da rayuwar ɗan adam da aikin tausayi to ko kaɗan wannan ba aikin tausayi ba ne aikin yaudara ne da cin amana domin kowane yaro wanda yake ɗan musulmi wai haƙƙinsa ne ya taso a cikin musulunci don haka yaro da aka samu a garin musulmi za a ba shi hukuncin musulmi ai ba daga ƙasar waɗanda suke ba musulmi suka ɗauko su suka kawo su ba a garin Kano suka same su saboda haka ƴaƴan mutanen Kano ne ƴaƴan musulmi ne don haka nema hukumar jihar Kano ita ma bata ba su wannan haƙƙin su gida irin wannan da aiwatar da shi da suke yi ba saboda haka muna daɗa ƙara nuna a kira ga muna daɗa ƙara ƙarfafa gwiwar ƴan sanda jami'an ƴan sanda da jami'an wannan hukuma kan su tsaya wajen tsare martabar addinin musulunci da tsare yaran yaranmu su taso a cikin addini domin idan aka yi sake akan wannan za mu zo mu wayi gari ka ga wato a yaƙi ya zo ya ci mu ya zamanto a cikin jihar mu wadda take jihar addinin musulunci ce ya zamanto wato musuluncin ba shi da gata musulmi ba su da gata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kariya daga dukkan sharrin masharranta kuma dukkan wani dukkan wani makirci da ake shirya ma wato addinin musulunci da musulmi a wannan ƙasa tamu Allah ya watsa shi Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة وقوموا إلى صلاتكم يرحمون